บุ๊กทูสามสิบหกทริซเชสการขนส่งมวลชนเมสกาฮรมัตนาดปราวป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับกี่อัลตบุสวาซาสตาวกา รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับตัวรีอัลตบัสอีเยดอเซนทราผมต้องไปสายไหนครับคตอร์ลิงโกมูซิมอีสต์ผมต้องต่อรถไหมครับมูซิมเพรสตูปิชผมต้องต่อรถที่ไหนครับกเนมูซิมเพรสตูปิช ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ Koľko stojí cestovný lístok? กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ Koľko zastávok je to ešte do centra? คุณต้องลงรถที่นี่ครับ Tu musíte vystúpiť. คุณต้องลงข้างหลังครับ Musíte vystúpiť vzadu. อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับยัลเชียเมโทรปรีเยโอเปจมินูตอีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับยัลเชียเอเล็กทริชกาปรีเยโอเดซัดมินูตอีกสิบห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาครับยัลเชียอัลโตบุสปรีเยโอเปตนาสมินูต รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kedy ide posledné metro? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kedy ide posledná električka? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kedy ide posledný autobus? คุณมีตั๋วรถไหมครับ Máte cestovný lístok? ตั๋วรถหรือไม่มี ผมไม่มีตั๋วรถครับ Cestowny listok? Nie, nie mam żadny. งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ Potom musicie zaplatić pokutu.